Sale nebeski tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, Riznice dobara i životodavče, dođi useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i veku i veku. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oče blagoslovi. Molica na svetih otalaca naših Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. svete Crne Gore, u Crničkoj oblasti povedemo jedan predivan dan. Nije istina da je neophodno preći hiljade i hiljade kilometara da bi se došlo do svetinje i da pokloničko putovanje da bi bilo uspješno mora da bude praćeno velikim troškovima i ono finansijskom i u bilokom drugom smislu. Sve to može da se desi vrlo lako i da bude prilično jednostavno, a opet ništa manje blagodatno od posjete bilo kojoj svetinji naše crkve, no gdje se ona nalazila. I jučerašnji dan i iskustvo koje imamo, to i potvrdiš svega nekoliko desetina kilometara odavde, Crnici u manastiru Orahovo, drevnoj zadužbini Svetih Nemanjića, služili smo svetu službu u manastiru Svetog Nikolaja, na predivnoj poziciji jednoj od mnogih koje imamo u Crnoj Gori, naslonjeni životom na apsidu svetinje Oktara, okrenuti ka istoku, ka jezeru Skadarskom, gledajući suncem obasjane prokvetije i sozrcavajući sve te dečane i pećku patrijaršiju koji su iz te perspektive posmatrano čak i fizički vrlo blizu o liturgijskom fokusu uvijek tu pred nama gdje je Hristos koji osvećuje sve svetinje i čini ih pristupašnim ukoliko mu pristupamo kako valja onda e, banjajući se u toj zaista blagodatnoj banji, a i u onom, da kažemo, fizičkom smislu i e, zraženi pažnjom naših sestara na čelu i igumanom Atanasiju, ne žudeći nigdje ovako, više u ritmu vječnosti nego vremena, otisnuo smo se dalje. Propuštajući priliku, jer imali smo nekih ništa manje lijepih, lijepih obaveza i u baru, ali nismo, iako je prvobitno bila namjera da posjetimo i druge svetinje, saravničke zone, tamo pored Orahova imamo i manastir Brčevi, donji bršavi manastir svetog Nikolaja, pa gornji bršavi manastir svete Bogorodice, pa novo osnovani manastir Dupivo, pa i mnoge hramove koje naš otac Slobodan čuva i aktivnim drži budeći svima, i svega onima koji tamo žive, koji iz tih kreva potišu, ali i svima koji su gladni, žedni, žive vode, da se u njima njome i napoje. Tu je i Skadarsko jezero sa svetinjama koje su nama dobro poznate i srcu bliske. Onda smo otišli da posjetimo i našeg Gerondu Prokopija, u onom skrivenom manastiru Svetog Vasilija Ostroškog, poznati u narodu kao ribnjak iznad bara, a ispod Romije, je sazidan i čudesni hram posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, isti onakav kakav imamo i u rasu, onom drevnom hramu gdje su kršteni naši sveti oci Nemanje i Savo, dakle mnogo toga krenulo, pa jedno da i u Ribnjaku, ako Bog da u toku ove godine bit će i posvećenje tog hrana, bit ćemo na vrijeme obavješteni. E, dakle, sve u nekoliko koraka, tako blagosloveno, tako bogato. I zaista mogli bismo da organizujemo ta jednodnevna poklonička putovanja obilazeći te e, gusto naseljene svetinjama, naseljene i osjećene zone poput Paštovske gore, Crvničke gore, Skadarskog jezera i mnogih Bjelobaljske gore, Oguštičke gore i tako redom. A u toj istoj crnici koja je prožeta duhom svetinje služi naš otac Svobodan i e, zaista ima posebno blagoslov, on i otac Nikon, da imaju jedan odličan raspored, služe malo malo ili u jednom ili u drugom manastiru ili u onom trećem i četvrtom pa u nekom od parohijskih hramova, dakle jedan to intenzivan i vrlo bogat liturgijski život. A onda, za razliku od mnogih otaca i bratije naše koji se tuže u nešto, da kažemo, u žalbanijim zonama života, otac Slobodan ima taj blagoslov da pored svojih svešteničkih u tom liturgijskom smislu obaveza e, i tihuje i promišlja u svojoj bašti u Virpazaru gdje živi. Tako da mu to daje, kažemo, jednu posebnu mogućnost da kao i čovjek našeg vremena, prije svega kao svešteno služitelj i pastir crkve, o nekim temama, onako što bi rekli na miru, promišlja da ih iz tog ugla e, sagledava. Tako da smo ga, eto, i ovog puta pozvali se, bratski je rado odazvao, e, da podijeli sa nama nešto od onoga što mu Bog daje, i što svakako kao pastir ne traži samo za sebe, nego da bi moglo da podijeli, evo, mi ga večeras i pozasmo da podijeli nešto od tog svog iskustva na temu e, vjere i njoj suprotnog i uvijek suprotstavljenog nevjeri. Ože, sudan, kako je govorio naš dragi nedavno predstavljeni gospodu prota Dejan Dejanović, kada je najavljivo svoje dragi gosti predavače na ovim čuvenim deogradskim tribinama, pa kaže, mi ćemo vas, oče, svi pažljivo slušati, pažnju podržati, a eto, vi da nas poučite i A? Pomaže Bog, časni oci, draga u Hristu, braće i sestre, zaista sam radostan što sam ponovo s vama ovdje zbog ovog našeg susreta i što sam dio ovih ovdašnjih duhovnih razgovora i druženja i zato sam od srca blagodaran od Rafaelu na pozivu i na blagoslovu da dođem. Evo danas smo proslavili nedjelju pravoslavlja, proslavili smo pobjedu pravoslavne vjere, pravoslavne ikone od svih opasnosti i napada i tako prođu smo kroz prvu kapiju našega velikoposlovnog putovanja ka prazniku Vaskrsenja gospodnjega i zato je, budući da slavimo kako pobjedu, čistotu naše pravoslavne vjere, tako i oni koji su za tu vjeru borili i zato je shodno da u svjetlosti tog praznika i mi progovorimo koju riječ na temu vjere, a u kontekstu, kako reče otac Rafaela, odnosa vjere, vjere i nevjere, nevjerovanja, kako smo formulisali naziv teme. Odnos odnosno suprostavljenost vjere i nevjerja je tema koja je uvijek aktualna, kako ranije, tako i danas. I aktualna kako za svakog od nas pona osob, svi mi u sebi imamo to preispitivanje, imamo tu borbu, susret vjere i nevjerja, tako i na jednom širem društvenom planu. I vjerujem da ćemo se svi složiti ako ustvrdimo da bi svaka rasprava između jednog vjerujućeg čovjeka, kad kažem vjerujući, kad kažem vjera, mislim na hrišćansku vjeru, na vjeru u Boga Trojicu, dakle svaka rasprava između vjerujućeg i nevjerujućeg čovjeka koji kaže da Boga nema, po pitanju opravdanosti ili neopravdanosti vjere bi bila besplatna. I vjerujući i nevjerujući bi se na kraju te rasprave, ako ne udaljili, još više ono ostale na istim pozicijama. A zašto je to tako? To je tako iz razloga što jedan vjerujući čovjek ne može, nije u stanju, nemoguće da bilo kakvim dokazima, argumentima, objašnjavanjima ubijedi ili privoli tog nevjerujućeg da povjeruje. Isto tako, nevjerujući bilo šta da kaže, bilo koje argumente da upotrijebi da bi pobio vjeru, ne bi uspio u tome da taj vjerujući prestane da vjeruje. Sjetimo se Dostojevskog kada kaže da kada bi neko sada matematički izračuno dokazao da Hristos nije istina i da je istina na jednoj strani, a Hristos na drugoj. Ja bi dalje išao za Hristom. Tako dolazimo do jednog momenta koji određuje našu vjeru i otkuda vjera kod nas. Vidimo da je vjera lični akt i da je vjera nije nešto što se dokazuje. Vjerujući nikad neće da dokazuje vjeru. Ona je ne dokazuje u tom nekom naučnom smislu. Ne može argumentovano da se, da se objasni. Vjernik prosto isjava vjerom, odnosno isjava iskustvom svog, svog života sa Bogom i u Bogu. I zato zaključujemo da je vjera dar, isključivo dar Boži. A također i primanje tog dara, spremnost da se taj dar primi, da se odgovori na taj dar. Ako je vjera prihvatanje dara Božijeg, ako ona znači ushođenje ka tom daru koji nam Bog pruža, onda ona podrazumijeva momena slobode. Dakle, slobodan čovjek može da vjeruje. I od tuda je ne, nevjerovanje, odnosno ateizam, krajnje ropstvo. Jer ateizam ne želi da, da ushodi. Ne želi da upotrije, ateizam želi da upotrijebi tu slobodu, da primi taj dar. I zato ateizam i jeste je tog dara vjere koji je ponuđen svakome. Svima je Bog ponudio dar vjere. I zato jedna crkvena pjesma naziva Hrista svjetlošću istinitom koja prosvećuje svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. I zato ateizam, nevjerje, predstavlja odbijanje tog dara Božjega i zaustavljanje nekoj pod navodnim znacima dogmi, pripisujući toj dogmi bilo kakve nazive, da li materializam, E, progres, bilo koje nazive, neke neoliberalne vrijednosti, bilo šta čem, šta može se pripiše e, toj dobro I kada rekoh da je vjera pokret, to znači da je vjera, dijalektika vjere u neprestornom ushođenju, primanju, kretanju, odgovaranju na taj Boži priziv. Vjera jeste lični akt, ali to ne znači da je ona individualistička. Da kao, kako je govorio jedan ruski bogoslov s početka 20. vijeka, vjera je lični, možda najličniji akt, ali ona je nešto najuniverzalniji. Zato što se ona ne tiče samo tog koga vjeruje, koji vjeruje, nego se tiče zajednice kojoj on pripada. Tako isto i nevjernik koji kaže da nema Boga, kada se protivi Bogu, kada mrzi, kako on kaže, vjeru, on ne mrzi, jel tako, Boga koji za njega ne postoji, koga on ne vjeruje, nego mrzi konkretnog čovjeka, vjernika. Tako da naša vjera se provjerava, stoji ili pada isključivo u našem kontekstu na, zajednice, u kontekstu našeg odnosa prema bližnjim. Kako kaže sveto pismo, vjera bez djela je mrtva. Može neko da nam kaže, pokaži mi vjeru bez dijela, ja ću ti pokazati svoju vjeru i svojih dijela. Dakle, isključivo iz našeg odnosa prema bližnjima se sagledava kakva je naša vjera, da li je zaista ona istinita i prava. Nevjerujući ljudi često kao argument u pokušaju pobijanja vjere uzimaju to da, kako kažu, Boga niko nikad nije vidio. Dakle, i postoji pitanje kako vi vjerujete u Boga koga nikad niste vidjeli, ni ne znate da li on postoji objektivno, naučno, ne znate, niste ga vidjeli. Tako je u vrijeme kada su uvršeni prvi letovi u svemir na mjesec, čini mi se Gagarin astronaut rekao pošto se vratio sa mjeseca, prošao sam atmosferu, izdigao sam se iznad zemlje, bio na mjesecu, vratio se i nikakvog Boga tamo nisam vidio. I time je Gagarin potvrdio jednu istinu koju i mi ispovijedamo, a koja se nalazi u Svetom pismu. Ako se ne varam u Sveti apostol Pavle u poslanici Timoteju kaže Boga niko nikad nije vidio, jedinorodni sin koju naruči oca on ga objavi. Mi također u onoj pjesmi na opijelu pjevamo Boga je ljudima nemoguće vidjeti. Na njega ne smije ni činovi anđelski gledati. Dakle, i iz toga se vidi i zaključuje da je vjera isključivo nešto što je nama dato, što nam je Bog dao. I često, često je vjera, pa i mi hrišćani koji, koji spovedamo hrišćansku vjeru, često vjeru, istinsku vjeru, onako kakva treba da bude istinski čista pravosna vjera, zamjenjujemo nekim surogatima vjeri, ako možemo tako da kažem. Pa često se vjera svodi na, neki, na neku emocionalnu ravan, pa ili neku ravan pragmatizma. Pa onda čujemo, pa idemo u crkvu lijepo i treba ići u crkvu voditi djecu da bi nam bilo dobro, da bi bilo to i to ili da nas se ne bi desilo to i to. Znači postavljaju se neki uslovi. Dakle, vjera u tom slučaju se koristi kao neko sredstvo za nešto da bi nešto bilo dobro ili da nešto ne bi bilo loše. Međutim, što nama Hristos kaže? On kaže, u svijetu ćete imati žalost, imat ćete muku, stradanje. I u tom pogledu Evanđelja ne dudi nikakvu utjehu da će nam biti dobro. Znači, vjerujte u Hrista i bit će vam dobro u ovom svijetu. Imaćete sva blaga u svijetu. Ne, kaže suprotno. Imaćete stradanje. Drugim riječima, Hristos kaže, imaćete krst proći sve ono što sam ja prošao. I onda odbijanje toga, odbijanje krsta, znači odbijanje idenja za Hristom, a to je krajnji izlaz nevjerja. I u tome se krije osnovni paradoks naše hrišćanske vjere. I jedini, ako bi mogao biti i ovaj smisleni razgovor između onog vjernika i nevjernika, upravo u tome, u određivanju i postavljanju prema krajnjem cilju na značenju našeg života. Ukoliko se naš život, njegov smisao, završava s ovih nekoliko godina, desetina godina, što je kao nekoliko trenutaka, onda bi zaista svi argumenti nevjernika bili, bili na mjestu. I tu ne bismo mogli da mrnemo. Ali upravo tome što naš život, naše naznačenje prevazilazi istoriju, prevazilazi ove granice kojima smo mi ograničeni, okove kojima smo okovani, prostor, vrijeme, tjelesnost, materijalnost. Upravo zato naša vjera se izdiže iznad svega što je prolazno i što bi moglo da je ugrozi. Također, kada se govori o vjeri, našem iskustvu vjere, tema koja se nameće i koja je veoma bitna je odnos vjere i čuda, vjere i znaka. Svi mi smo skloni po našim ljudskim slabostima da budemo iskušani nevjerovanjem. Zato je jedan čovjek koji je vjerujući, ili u Svetom pismu, prilazi Hristu, kaže, vjerujem gospode, pomozi mojem vjeruju. Kako kazuje Aleksandar Šmeman, ne postoji podjela na vjernike i nevjernike, u strogom smislu te riječi, nego na vjernike koji iskušava njihova nevjerja i nevjernike koji iskušava njihova vjera. I zato je svako od nas, mnogi od nas su skloni da u sebi, iako to ne bismo možda se uvijek priznali, tražimo neki znak kao potvrdu da je naša vjera prava. A Hristos kazuje nama da rod zli i preljubotvorni traži znak. I nećemo se dati znak osim znaka je proroka koji je bio tri dana utrobi kit, kao prastika Hristovog prebivanja u grobu tri dana i vaskresenja u treći dan. Znači jedini znak i potvrda naše vjere, potvrda naše vjere istinite prave, sam Bogu čovjek Hristos. I u Svetom pismu imamo mnošto primjera kada je Hristos, kada su Hristu pristupali nevoljnici, bjesomučni, bolesnici, tražili pomoć i Jedini uslov koji je postavljao prije što im je pomagao je pitao da li vjeruju. I ne samo u Novom Zavjetu, nego i u Starom Zavjetu. Recimo imamo Avrama i Saru koji su dobili dijete u poznim godinama, jer su vjerovali Božem obećanju. Dakle, i po njihovom vjeri je to bilo. U Novom Zavjetu slijepci pristupaju Hristu. Kaže, sine Davido, pomiluj nas, pomozi nam da progledamo. On ih pita, vjerujete li da može to, vjerujemo, neka vam bude po vjeri, oni progledaju. Žena Hananejka, Dolazi Hristu, moli ga da iscijeli njenu bjesomučnu kćeru. On kaže, vjeruješ li ti ženo, ja nisam poslat, samo sam u sama doma Izraelja. ona kaže, vjerujem gospod, ispovjeda veliku vjeru, on udivljen vjerujem. Kaže, neka ti bude kako ti hoćeš i ozdravi kći njena onoga časa. I brojni su takvi primjeri. I tu se vidi da čudo dolazi tek posle vjere, a ne obrnuto. Jer Hristos nije činio čuda iz, iz razloga da bi pokazao svoju svemoć, da bi nekoga zadivao, evo ja sam svemoguć, ja sam čudotvorac i sada vjerujte. Ne, nego je on činio čuda isključivo kao plod svoje ljubavi, samilosti prema, prema ljudima i kao plod njihove vjere. Jer vjera ta koja, koja pokreće, pokreće i čini čudo. I kao što rekoh, vjera kao odgovor na Boži dar se rađa dijelom iz iskustva i svjedočanstva drugih, ali je ono presudno za rađanje jer je lični susret sa Bogom. I vjera jeste davanje sebe drugom, tom kome vjerujem Bogu, kao što je ljubav nije moguća dok, ne, dok se ne pojavi taj drugi koga ću ja da volim, kome ću da poklonim svoju ljubav. I u Svetom pismu Starog Zavjeta imamo jednu potresnu epizodu javljanja Boga proroku Ili. I tamo se kaže najprije dođe zemljotres, pucaju stijene, trese se zemlja i Boga ne biješu u tom zemljotresu. Zatim dolazi vjetar, oluja, ni tu Boga ne biješ Onda oganj, batra dolazi, ne biješe Boga ni ognju. I onda nastupa, kaže, jedan tih lagan povjetarac, duve neki lagan vjetrić i Bog se javlja proroku ili. Tako u tom vjetriću, u toj tišini srca Ilinog, Bog se njemu javio. Znači, ne s polja. Bog se ne javlja s polja. Da bi nas nagnao da mi vjerujemo. to bi onda bio strah. To ne bi bila vjera. Isto tako Hristos ne čini nasilje, ne, ne, ne pritiska nas polja da mi u njega povjerujemo, nego kako kaže sam, stoji na vratima srca i kuca. I ako ko čuje glas njegov, otvori mu, ući će zajedno s osem i uselit će, nastanit će se u nama. Dakle, vjera se rađa i postoji isključivo na ličnom planu. I sva suština hrišćanskog učenja nije samo u nekim dogmatskim formulacijama, e, nego je isključivo u, u tome što je se ona otkrila i projavila u liku konkretnog čovjeka i konkretnog života jednog čovjeka, odnosno Boga čovjeka Hrista. I današnje vrijeme se, kako kazuje, ponovno se vraća na Šmemana, odlikuje jednom velikom skepsom, kako on kaže, skepsom nevjernog tome. Mi znamo tu epizodu iz Svjedoga pisma, kad Toma dolazi koji nije povjerovao na svjedočanstvo svojih drugova koji su zajedno s njim bili, neprekidno sa Hristom, koji su bili svjedoci ti čuda, oni, oni mu kažu, vaskrso je gospod, ustao je iz mrti On ne vjeruje, kaže, dok ne stavim svoje ruke u njegove rane, dok napipam njegova rebra, neću da vjerujem. I kad je došao i uvjerio se, vidio, uskliknuo je gospod Bog i, i Bog moj. Isto tako i današnje vrijeme se odlikuje tom skepsom. Dok ne vidim, neću vjerovati. Dakle, i onda se na taj način ljudi zatvaraju u, u neku e, zaslijepljenost, gordošću. Dakle, dok, pa kad vidimo da to više nije vjera, to je onda neko, neko objektivno znanje, naučno znanje. I, I svi mi smo otprilike tu na nekom, na nekom putu između dakle, te skepse nepovjerenja, dakle, odbijanja preko nastojan da se uvjerimo do potpune vjere. E, mi svi mi smo kao, ponavljam, negdje prošli i prolazimo kroz te, kroz te sumnje, kroz crve sumnje. Međutim, tu se kuša i prispituje naša vjera. Kako kaže Dostojevski, za svoju vjeru, on je bio zaista istinski vjernik, tako u svom životu koji je bio dosta potresan, dosta tragičan, mučenički na jedan način. Kaže, moja vjera je, moja osana je prošlo kroz pakao sumnje. Kroz pakao sumnje. I nije nikako čudo i nikakav problem ukoliko se pojavi sumnja, skepsa i to. Ali je, dakle, tragika ako se na toj skepsi ostane, ako se ta skepsa i to traženje znaka proglasi kao nešto najrazumnije. Dakle, to je ništa drugo nego izraz najveće gordosti čovječanstva. Jer upravo vjera je, zaista jeste, nadvadavanje te sumnje i skepsi. I, kako rekoh, naša vjera, odnosno mi bi bili u stanju da preispitamo našu vjeru, i jesmo svaki dan u stanju da preispitamo našu vjeru, u kontekstu zajednice u našem slučaju u kontekstu naše liturgijske zajednice. Jer kao što znamo, liturgija kao srž našeg hrišćanskog života, bogosluženja, podviga i svega ostaloga je čudo na čudima, velika tajna, to je tajna projave carstva, budućeg carstva ovdje na zemlji. I mi neposredno pred ispovijedamo vjer, vjeru. Vjerujem gospode da je ovaj hljeb tvoje tijelo, da je ovo vino tvoja krv. I onda zatim ispovedamo posljedicu tu je vjere. Da nam pričešivanje hljebom i vinom bude, odnosno tijelom krdu bude da je na život, na duše i tijela. I zato je tragično ukoliko i taj liturgijski život i ono što nam daje liturgija crkve doživimo prosto kao neko sredstvo za dosezanje nečega višega ili za bilo kakvu korist koja bi bila, može to biti neka dobra osobina, neka dobra vrlina koju bi mi pomoć u liturgiji Nego liturgija i istina koja se tu projavljuje, Hristos zahtjeva cjelokupno naše biće. I samo u liturgiji, dakle u crkve, mi imamo ne, najneposredniji, najčvršći suse sa Bogom. I kao takvi sjedinjujući sa Bogom, mi stičemo jedno znanje o Bogu, poznanje Boga. I od tuda sveti oci, naročito svijeti Vasilij Veliki, poistovjećuje vjeru sa znanjem. Kaže, odakle vjerujem, od tuda i znam. I obrnuto, odakle znam, odatle i vjerujem. I zato, ako kažemo da je susjed sa Bogom, koji mi možemo da imamo kroz molitu, kroz, preko, preko svoga bližeg, a kažem najprisnije, kroz svetu liturgiju, kroz pričešće, kroz jedenje njegove, njegovog tijela, pijenje njegove krvi, mi dobijamo jedinstveno znanje. I tako možemo da kažemo i zaključimo da vjera se ne zasniva na nekoj očiglednosti, na nekim dokazima, na nekom spoljašnjem znanju. Nego je ona, vjera je znanje o Bogu, vjera je poznanje Boga, to je, a to poznanje Boga je blagodat Duha Svetoga, blagodat, veliki dar koji mi primamo u crkvi Božoj. Ja bih na ovom mjestu sada stao, pa bih volio kao prošli put da kroz razgovor, kroz pitanja i odgovore, komentare, da proširim ovu temu, da kažemo još nešto više. vjere i znanje koje je rekao to... Sveti Veliki. To, je iskustvo crkve, dakle, jer poznanje Boga koji je, kako sam rekao, izvor vjeri. Dakle, da ako mogu usno kažem predmet vjeri. E, ako steknemo poznanje Boga, a poznanje Boga je jedinstvo sa Bogom, onda imamo, znači, savršena vjera je jedinstveno znanje Boga, poznanje Boga, odnosno jedinstvo sa njim. To jeste to jeste suština i cilj vjere, jer ponekad se nama čini da je naša vjera potpuna. Međutim, to je samo zavaravanje. E, e, vjera traži neprekidno savršavanje. Mi smo prizvali na savršenstvo. Kaže Hristos, budite savršeni, kao što je savršeno ta svaš Pozvani smo da budemo bogovi po blagodati. E, imamo tamo kada majka apostola Jakova i Jovana, čini mi se, moli Hrista da sjednu u budućem sve jedna s desne, s lijeve strane. I Hristos se nije prekorio, da kažem, nekom žestokom riječi zbog toga. koje to nije dano meni, nego ocu. Ali ne kritikuje tu njenu želju. Dakle, e, ne treba se zaustavljati, evo ja sam stekao vjeru i to mi je dovoljno, imam vjeru. Vjera traži neprekidno savršavanje, jer je njen cilj Bog koji je savršenstvo. naše a možete reći vašu da Bog, e, vjera u Boga naravno ne traži spodne znake. Imamo prisutan kult ličnosti u srpskom narodu. Da. Da možete tu nešto, ako Pa ja mislim da se kult ličnosti pojavio tamo gdje nema kulta, gdje nema vjeru u Boga, gdje nema zajednice s Bogom. Dakle, to... Naš narod voli kult ličnosti u svojim vladikama. Da. da. Pa Hristos je u svakom čovjeku, u svakom bližnjem, pa tako i u vladikama. E, samo po sebi to ne mora da bude ništa loše ukoliko ne prijeđe neku, neku normalnu granicu ukoliko ode u pogrešnom smjeru. Dakle, mi zapravo Bogu ne možemo prijeći mimo i bez našeg bližnja. Dakle, jer ljublje je neraskido povezan sa ljudi. I naš odnos sa Bogom se provjerava u našem odnosu sa bližnjim. Jer kaže sveto pismo, kako možeš reći da voliš Boga, a ne voliš brata svog. Ja, ja sam nekako tako to osjetio, da kažem tako, kroz svoju vjeru, da je kult prišlosti kod nas pravoslavnih hrišćana povezan i sa likom i djelom naših vladika. Mitropolita, patrijaraka, No. Ali ne mora da bude to kult ličnosti uvijek. To može da bude ljubav, poštovanje prema tim ličnostima. Pa znamo, recimo, u dijelima apostolskim, kada ljudi prilaze da samo stanu, kad prođe Petar, da, da, da, ih, da ih sjenka njegova malo osjeni. Dakle, mm, ali, a vladike su znamo, nasljednici tih apostola. Tako da samo po sebi ne mora to da bude ništa loše. Može da bude izraz jednog poštovanja, jedne ljubavi. Dakle, ne mora da bude samo da se okarakteriše kao kult ličnosti. Da, da. da. Da. Jer, episkopi su nosioci punoći darova jednoj pomjesnoj crkvi. Dakle, oni su na mjestu Hristovom. Dakle, oni su ikona Hristova. Dakle, poštujući vladike, poštujemo samoga Hrista. Izvolite ako neko želi nešto da doda, prokomentariše. Oče vi... Možda, ako vezam i za današnji praznik, koliko je bitna ta nazovimo ovom prilikom proteza vjere, u smislu simbola na koji nas crkva poziva i koji nas ujedno obavezuje, konkretno govorimo o simbolu vjere i da. da se dotaknemo i sinodika pravoslava koji su danas čitali ime još jednom i, i pozvani da se družimo od vjere otaca i da njome provjeravamo svoju ujedno i, i razvijajući koliko je da. to bitno i koliko toga danas ima ili ne. Da. Pa jeste, kao što ste rekli, danas slavimo pobjedu pravoslavlja. Dakle, u vrijeme cari Svete Teodore, to je deveti vijek. E, I ta pobjeda pravoslavlja nije samo e, značila pobjedu na određenom mjere su u to vrijeme, u tom vijeku. Nego je to bio e, izraz prava ukupne pobjede crkve. Računajući sve protekle vijekove, dakle, svih onih jeresi koje su postojale, znači pobjeda je tu potvrđena. E, I ta pobjeda i iskustvo vjere koju su oci nosili kroz vijekove, koji su branili, neka su bili veoma usamljeni. Evo, sjetimo se Maksima Ispovednika i njegovog mučeništva Atanas Aleksandrijskog koji je više bio u progonstvu nego što je bio na svojoj episkopskoj katedri ili recimo Marka Efesko koji je praktično ostao sam kad su bili pokušaj jačenja i kada su čuli da on nije potpisao ništa nismo napravili. u tom momentu on jedini bio izraz se istine pravoslavlja. E, I upravo ti simboli, ti sinodik pravoslavlja su Dakle, saže to iskustvo crkve. Dakle, vijekovno iskustvo crkve. I zašto su nastale dogme? E, kako su nastale? Recimo, dok u prvim vijekovima hrišćanstva nisu postoje dogmatske definicije, dogmatske odredbe, jer je se istina vjeri živjela na jedan neposredan način. Dakle, bilo jedno iskustvo vjere koje je zaista bilo neposredno. Međutim, kad su se pojavile jeresi, onda je bilo potrebno da se kaže šta nije prava vjera, a šta jeste prava vjera. I, da je, i zato jeste oros kao granica, dakle dogma je jedna od ograđivanja od onoga što nije vjera. Kako kazuje Janaras, kad, kada pravi, da je primjer e, za to, objašnjavajući to, e, da je primjer majčine ljubavi. Majčina ljubav nema potrebe da se definiše. Jedna majka zna šta je ljubav prema djetetu i to nema potrebe se definiš. Međutim, ako neko sada dođe i kaže, majčina ljubav je neprestano kažnjavanje djeteta, e, zabranjivanje, bijenje, onda kaže, nije to, stani, majčna ljubav. E onda dolazi do potrebe da se i majčna ljubav definiše. I zato su i ostali upravo i dogmatske definicije, odredbe e, i ostale, kako rekao ste, simbol vjere koji je dakle, formulisan u četvrtom vijeku na prvom i drugom saboru i i, i nije bio formulisan lak, da tako kažem. Nisu samo sjeli oci napisali evo se našli vjeru. Nego su bili prije toga arijanizam, poslije su bili duhoborci koji su ugrožavali samu srž naše vjere. Dakle, vjera koja je nastala iz iskustva i kad se to pojavilo, onda su oni pobivši najprije te jeresi njih to lažno učenje, onda su formulisali ono što je, ono, dakle, izrazili su tu vjeru koju, koju su nosili. Izvolite. Ja bih htio da postavim jedno pitanje. Znači, po pravoslavnom učenju, e, pravo se samo pravoslavni kršćani, tako? I onda budemo da na svijetu ima 7 milijardi stanovnika. Znači, oko milijarde je pravoslavno. Da se automatski oni 6 milijardi ne spašava. E, znači, od tih milijardi pravoslavni postoji možda od 100 milijuna koji se ispovjedaju i pričešćuju. Znači, pored ti milijardu da ostali koji se ne ispovjedaju, ne izžešćuju, da se ne spašavaju. Pa ja ne bih to tako rekao. Ovaj, mi znamo ko se spasava. Hristos kaže, niko ne može doći odsud do kroza. Dakle, spasava se onaj koji je se usinovio Bogu ocu kroz Hrista. I mi pravoslavni hrišćani smo usinovljeni. Mi smo djeca Božja ali isto tako jedan pravoslavni vjernik koji je kršten, koji su sinovio Bogu, može da, da neće da se spasi. Ili radi na tome kako ja idem putem koji nije put spasenja. Šta će biti s onim koji nisu kršteni? To je dakle, jedna dilema, e, ali prije nego što postavimo to pitanje, tražimo odgovor to šta će biti sa njima, e, mi trebamo E, da postavim pitanje sebi, e, da li, mi, e, da li smo mi istinski pravi nosioci naše vjere? Jer Hristos kaže, e, vi ste svjetlo svijetu i so zemlji Dakle, mi trebamo da imamo svjetlo svijetu. I ako neko inoslavan nije kršten, nije poznao Hrista, dakle, nije mu propovjeden Hristos, e, ja sam kriv za to, kao pravoslavni hrišćan. Kao kad bi apostoli, recimo njihovo doba, njih 12, rekao mi smo vidjeli Hrista, mi smo njegovi i on nam obećao da ćemo biti s njim u raju i ne zanima nas niko drugi. Ovi rimljani, oni, oni nisu naši. Ne, oni su krenuli, prošli su gogotu dakle bili su na kraju krajeva, mučenički su stradali. Dakle, postavljamo sve pitanje šta smo mi učinili, da li smo mi u svijetu, da li smo mi učinili nešto da bi ti jednostavni prepoznali našu vjeru, da, da smo mi nosioci istine. E, evo, na primjer, E, Japanci. O tome smo govorili jednom prilikom i tako mi je ostalo pečativ taj primjer njihove etike e, kada je bio neki strašan tsunami i potres tamo zemlje, bilo deseta godina, bile su one nuklearne havari i tako dalje. E, dakle, jedna velika kataklizma. Dakle, vazuh je zagađen, voda, ljudi umiru na stotini hiljada, sve je pusto, gradovi su pusti, prodavnice puste, prazne, negdje su ostale neke zalihe vode i onda ti ljudi koji se, dakle, bježe od smrti, traže vodu, dolaze u te prodavnice i vide tamo flaše vode, uzimaju vodu i ostavljaju novac tu, a nema nikoga. Pogledaj tu etiku. E, I sad, ko je, je bliži Hristu? Taj koji ostavlja <laughs> novac dakle, za tu vodu ili neko koji je pravostan hrišćan koji ukrade nekome tu vodu. Dakle, to su veoma, teme su veoma duboke, to su velike tajne, dakle ono što mi znamo šta trebamo, dakle ako već eto nekako se brinemo za te ljude koji nisu pravoslavni hrišćani, da se trudimo da svjedočimo vjeru našu na pravi način, da bi oni vidjeli naša dobra djela da i oni proslave s nama Oca Izvolite ako imaš neko nešto da kaže da razgovara je bitno na pravi način i dočekati i praktikovati. Da. Pa post je dakle jedan nezaobilazni sastavni dio našeg uskočenja ka Bogu, našeg izrađivanja, Bogu na obnove našeg bića, dakle borbe sa našim unutrašnjim starim čovjekom, izgrađivanjem novoga čovjeka, naročito ovaj veliki post koji smo mi stupili, dakle, predstavlja zaista jedan veliki dar Boži. Veliki dar Boži, sveta četrdesetnica, ukoliko čovjek pristupi postu na pravi način, sa trudom, dakle, velike plodove može, može da, ima, da ima od posta. I, dakle, znamo da post ima te osnovne dvije dimenzije, tjelesnu i duhovnu. Tjelesna nam je možda lakša odricanje od određene hrane, pića i tako dalje, ali ta duhovna dimenzija postaje malo teža, teža i predstavlja jednu veliku borbu, jedan veliki podvig. Dakle, kako kaže sveti Vasilije Veliki, ne uzdržava, uzdržavaš se od hrane, ne ideš ništa do zalaska sunca, a proždiriš bližnjega svoga. Dakle, post je pravo vrijeme da preispitamo naš odnos prema bližnju. Kakav je naš odnos prema bližnju? I, dakle, znamo da smo proteklu nedelju posvetili, crkva posvećuje praštanju. Dakle, praštanje, primanje oproštaja, izmirenje. Dakle, post je najpogodnije vrijeme za izmirenje, za vraćanje to jedinstvo koje je narušeno. Jer je grijeh, dakle, koji je, koji je čovjek unio ovaj svijet, manifestuje svoju prevlast nad ovim svijetom upravo po diobama. Dakle, evo, mi smo svjedoci da ima je nekih podjela dioba, ne samo u svijetu koji nas okružuje, nego i među nama samima, pa čak i među članama jedne konkretne parohijske zajednice, na primjer, postoje sađe, rasprave i tako dalje. Toga je uvijek bilo i bit će. Ali to jeste osnova manifestacija da ovaj svijet leži i zato post jest to vrijeme kada mi pokušavamo, trudimo se da prevaziđemo te diobe, da se vratimo u jedinstvo. I ako se vratimo u jedinstvo jedni sa drugima, dakle vraćamo se u jedinstvo sa, sa Bogom našim. I dakle, mislim da je tu dakle, osnova ta poziv koji nam ova, koji na koja poziva veliki poziv. dakle da preispitujemo sebe, da da se borimo sa našim, da stvačimo sa sebe staroga čovjeka, grešnog, grehovnoga, da se oblačimo u novoga čovjeka, da praštamo, da se mirimo, da ne tražimo svoje. Dakle, da bismo tako post proveli onako kako treba, da bi imali plodove posta. Jer nije samo pojento u tome da ispoštujemo i tipik što se tiče ishrane i od bogosluženja i sve, ako nismo u miru, ako nismo oprostili do 70 puta, 7 puta ako treba da oprostimo, onda nismo, nismo nećemo ubrati one prave plodove poslije. cijenjen. Э, э, slo pa slo pamćenje znači da ukoliko pamtimo neko zlo koje nam je tako neko učinio, nismo mu oprostili. I upravo rekao, to je neki glavni uslov da bismo uopšte stupili u post, evo recimo kako treba, da oprostimo, da zaboravimo. Jer ukoliko bi Hristos pamtio, Bog pamtio uvrede koje mi njemu nanosimo, ne bi ništa ostalo od nas. Jer upravo to, naš odnos prema bližnjem, treba da se zasniva, gradi na odnosu Boga prema nam. A Bog znamo da je dugo trpeljiv, koji ljubi, spor na grijev, ali isto i pravdoljubiv. Zaboravlja, ukoliko se kaje ono što smo mi njemu zlo učinili, što smo ga uvrijedili, ostavlja to iza. I sad, ukoliko mi to ne radimo, činimo isto tako prema bližnjem, kako onda mi da budemo njegovi, kako da mu se približimo. Dakle, zlopamćenje, jedno iskušenje koje svakom treba da se bori, da prašta, da zaboravlja uvrede, da bi tako ličili na Boga. A šta ako ćemo mi recimo da oprostimo onaj neće nego nas vrijeđa i pravi problem? A mi smo spremni na sve to sve. Da. Pa Hristos kaže, budite, i apostoli, budite u miru sa svakim koliko je do vas. A šta je do nas? Do nas je da mi oprostimo. Da mi ne, nosi, ne nanosimo uvrede. Da mi praštamo. E sad, da li će nama neko oprostiti? Neće, mi, mi ćemo da pozovemo da nam oprosti. jer Hristos, Bog kaže, mi se molimo moliti gospodinjoj da nam Bog oprosti dugo kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. A ne kao što ne prošli, nego do nas je, mi treba da učimo ono što je do nas, da oprostimo. I kada pitaju Hrista koliko puta, Petar kaže, je li, do sedam puta, pošto je negdje u starom zavjetu bilo e, prilike takva etika do sedam puta da se oprosti, pa onda se kaže zajednici, svjedocima i tako dalje. Hristos kaže, ne velim ti sedam, nego sedamdeset puta sedam. A broj sedam ima jednu simboliku vječnosti, dakle vječno opraštiti, uvijek, neprekidno jer on praštanja, kako oprostiti onima koji ruše srpske svetinje, groblja, kuće, kako njima da oprostimo, da li to moguće oprostiti? Širom Kosova, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, pa, mi, pa, pa moguće, jer ne bi nam, pa, ne bi nam Hristos rekao ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte o nas koji vas goni i kuno. Ne bi nam on rekao to bez razloga, ukoliko pa, teško je, pa zato, evo, zato je post, zato nam je dat post, na primjer, da se trudimo to da, da ispunimo. Da. Ali Vladika Nikolaj kaže tamo, ljubim neprijatelje svoje, moli se za njih, jer su oni približili Bogu. Dakle, evo, naša crkva je na raspeću, recimo na Kosovo i Tamo manastiri e, žive u enklavama, ne mogu preko kapije da prođu normalno, da obrade svoju baštu i tako dalje. Da. Ali zato crkva daje velike plodove upravo, upravo tim stradanjem. Možda se molitvama tih otaca, mnogi od nas i spasavaju, održavaju tih otaca koji su progonjeni sestara i matera naših tako. A, oprostiti, e, ako je on rušio moju svijetu ja neću njegovu. Kao, ne je zlo za zlo. Tako da prevaziđemo tu starozavetnu etiku. Dakle, oko za oko, za zub za zub. E to ne znam. Ja znam da e, ne treba da vratimo zlo za zlo, da se tuli čovjek ne vrati zlo za zlo i da se treba moliti za neprijatelje. Na to nas Hristos poziva. Sad koliko je to izvodljivo, nije lako, ali to je zapovijest. Da. E, koliko škola utječu na ovu temu Ovo gdje nema Da. Pa to je jedan veliki hendikep nepostojanje vjero, vjeronauke u školama. E, I ne samo to što nema vjeronauke u školama, nego što u školama postoji mnogo toga što je skroz suprotno hrišćanskom moralu, hrišćanskim tradicionalnim našim porodičnim vrijednostima, normalnim, zdravim vrijednostima. Dakle, plasiraju se razni udžbenici koji su, dakle, ništa drugo nego poziv, objašnjavanje djeci šta je, da je sodomski grijeh poželjan, da, sto, da je to zdrav stil života i tako dalje. I to oni rade na vrlo perfidan način. Dakle, sve se nudi kao sloboda, mi smo slobodna bića, e, kao da je sloboda da mi izaberemo ćemo li dobro ili zlo, ali imam sa sloboda da izaberem grijeh i po tome sam slobodan. I time sam zarobljen. Dakle, slobodan sam ako sam iznad grijeha, jer grijeh me zarobljava. Onda donose zakon o slobodi vjeroispovijesti. Znači, zakon neki treba da da slobodu nama da mi vjerujemo. To je skroz absurdno. Dakle, Bog nas poziva, vjera je dar Boži i ne može se nikakvim zakonom, nacrtom da propiše na koji način, kada ćemo mi da i ispovedamo našu vjeru. Tako da naše školstvo u velikoj krizi E, ali eto opet postoje neki svijeti lijepi primjeri iz naše okoline gdje vidimo da ima, ima zdravine znači, među, tom, među omladinom. E, I dobro je što postoji vjeronauka pri hramovima od nas u metropoliji E, zaista mnogo urađeno na, to, na tom planu i evo kad bude ovaj dječji sabo na Cetinju svaki godinu u avgustu, septembru, zaista bude do 2000 djece. Dakle, mislim da tako nigdje ne bude gdje ima vjeronauka redom E, tako da opet crkva nosila, nosila svog pravog vaspitanja, jer crkva nudi vaspitanje, e, obrazovanje po obrazu Božjem. Odatle jest, dakle, potekao naziv obrazovanje, dakle, formiranje našog, našeg obraza, na, formiranje nas po obrazu Božjem, po kome smo stvoreni. često, da na, dopunimo što sam govorio ranije, e, i mi koji dakle, živimo crkvenim životom, liturgijskim, e, često možda se čuje pitanje jednog vjerujućeg čovjeka e, kako to ja sam vjernik, vjerujem, idem u crkvu, poštujem crkvu, postim, ispovijedam se, pričešujem, tako, pa mi se desilo to i to. E, zaboravio se upravo i Hristove riječi koje sam naveo, dakle da Hristos vam ne nudi ništa ono što nije sam prošao, kažu svijetu ćete imati žalost, ali dodaje, ali ne bojte se ja nadvadak svijet. Tako da mm, naša vjera nije prosto neki optimizam, da mm, evo, vjera će mi dati zadovoljenje čega, bit će mi dobro, bit ću srećan, spasit ću se toga i tog vrlo često napredovanje u vjeri može da bude praćeno brojnim spoljašnjim iskušenjima i problemima. Evo, pomenuli smo svijet oce, pa ta apostole. Znamo kako su prošli u svom ovozemaljskom životu, kako su stradali, kako su mučili. A evo, apostol Pavle, koji je bio vaznik do trećeg neba, vidio neiskazane, čuo izrecive stvari, pa je u nekim gradovima dobio batine da je bio, kažu, čak i fizički degenerisan, deformisan, propovijedajući, propovijedajući Hrista. Dakle, e, obrnuto proporcionalno naša vjera sa, sa stradanjem. I on e, napade, pa se molio Bogu da, da, da. makne ih nije makne, nego mi to <clears throat> Da, da se ne gordi. Kako vaše iskustvo može to da iskoristimo priliku da nam ono prenesete e, ta sprega parohijskog života i aktivnosti, a opet s druge strane ta bliskost sa manastirima i monaškim bracima i sestrincima, koliko je ta svega bitna u misiji crkve. Pa veoma je bitna, ja zaista imam blagoslov Boži da, kako ste rekli, e, obslužujem parohiju na kojoj postoje e, četiri manastira. E, zaista manastiri su, tako da kažem, duhovne oaze, e, gdje čovjek može da napuni svoje baterije i može da se sprema dakle, za svoju parohijsku misiju. Jer u manastiru se na dijelu uči osnovnim hrišćanskim vrlinama, poslušanju, pokajanju, smirenju, postu, molitvi. Dakle, i sve te vrline potrebuju svakom hrišćaninu. I ako ja vidim sestru i brata u manastiru kako stiču te vrline, mogu da naučim, da probam i da drugima kažem kako se to radi. Tako da je zaista veliki blagoslov i mislim da je za svakog sveštenika poželjno i dobro da boravi, da odlazi u manastir, da služi, da učestvuje malo, pogotovo ovim velikoposnim danima, da učestvuje u tom bogosluženju, jer nigdje, ne, nego u manastir, nigdje kao u manastiru ne može da se osjeti, vidi, i doživi to iskustvo, dakle, odnosa sa Bogom, stremljenja ka Bogu. Kao što je govorio Vladika Danilo Krstić, sve, mirjanin čovjek u svijetu, e, ide ka Bogu, stremi ka Bogu kao i monah. Sad je Bog je na vrhu planine i mirjanin sjeda u auto pa ide polako po onim putevima, ide serpentinama, vozi sa svojom porodicom lagano, polako ka, a monah se penje stijenama, Dakle, tim prečim, težim, ali prečim i bržim, bližim putem. I koji je teži put Pa ja nisam bio monah, tako da ne znam kako to izgleda. Mi vi imate velike blago, zaista, evo, kad čovjek prilazi ovom manastiru, kroz grad, kroz onu vrevu, kroz sve ono što grad sa sobom nosi, da je, dakle, kad stupa kroz ovu kapiju, kao, kao da je došao, zaista je došao u drugi svijet. Dakle, zaista imati tu na doma grada, na kilometru od centra grada, koji nije običan gradić, nego zaista pogotovo ljeti sa svom onom vrevom, dinamikom i svime što to nosi, imati ovakvu duhovnu azu zaista veliki blagost. Zaista se srećni. Zašto još manastira neki kao što su pod mojim ne drže ovako predavanje da bi narod nešto naučio više od vere o svemu? Pošto da Srbije, pošto u Srbije nisam je jednu manastira gdje ima što sam ja bio. Pa, pa zavisno upravo od okruženja, koliko je potrebno i zavisno da li manastir dakle da kažem otvoren prema posjetiocima, prema svijetu koji tu dolazi. Recimo ovaj manastir se stiče dosta narod i posjećuju manastir dolaze, učestvuju u liturgijskom životu ovoga manastira, samim tim je i pogodno i dobro i adekvatno da se da se da, predavanje. Da su pa da. Pa da, pa konkretno ovdje kod nas u Metropoliji mislim da evo večerašnje predavanje ovdje i vjerojatno imaš nekog mjesta e, s obzirom na geografsku udaljenost manastira jednih od drugih e, mislim da ne bi bilo plodotvorno da sad u svakom manastiru ima, ima neko predavanje. Da. E, I onda otac Rafael koji je besjednik i čest predavač, e, propovjednik, nosi taj duh iz koga se i rodilo ta potreba i ovo što, se dešava i duhovni razgovor. E, Recimo, manastir Ostrogu bude ljeti, dakle u ljetnoj sezoni, svake subote duhovne večeri, predavanja, tada mnogo naroda se stiče i Srbije, Bosne i sa raznih strana. Dakle, u zimskom periodu kada nema se bilo bi, dakle, ne bi bilo mnogo posjeti, tako da nema ni potrebe za, za tako nešto. Dakle, osnovno ono što, što se predavanja su, obično održavaju u toku velikog posta kada čovjek malo više promišlja o nekim temama koje se tiču života u crkvi i zato se obično u toku posta organizuju ti susreti da bi se razmijenilo mišljenje, utisi i, tako dalje. E, ali ono osnovno što osnovno predavanje, ako mogu tako da kažem, je na svetom bogosluženju. Dakle, i u crkvenoj propovedi, da tu čovjek se napaja neposredno sa, sa izvorom. and <laughs> spomenuli ste oče stradanje ranije e, prvih apostola Hristovih e, fizički su bili, znate, dovedeni, ovo što se kaže, i na taj način skoro e, do, ono, kaže, do končine. Da. A sada je malo drugčije vidove borbe. Fizički je zamijenilo nešto drugo, je opet drugačiji način. Protivnici naše vjere se obračunavaju sa nama. Da. Ja ne bih rekao da je ovako, tako bih rekao, e, blaži, nego mnogo perfidni taj Pa da, postoji. Pa da, postoji danas nevolje s kojima se bore e, ljudi koji hrišćani. Ne bih rekao ali nego naših Da. Pa jeste, pa, pa i tako je bilo kroz sve vijekove. po sam apostole kao ljude koji su neposredno opipali, vidjeli, posvjedočili Hrista koji je bio među njima, pa se poslije ovaza na nebo. E, onda sveti oci, ako čitamo žitija svetih otaca, vidjet ćemo da e, oni su prolazili razne borbe, dakle previranja, e, unutrašnje borbe. Dakle, tamo, kad čitamo žitima svetim, neki podružnik se otišao dalje sa svijeta, bio u pustinji 30 godina i onda počeo propovjeda čudotvori i tako mi ga doživljamo naravno kao čudotvorca, propovjednika i kao što jest. Međutim, onih 30 godina je on prošao mnogo toga dok je on došao do toga da bude čudotvorac i propovjednik. Dakle, i e, Sveti Jovan Kroštac na mjestu kaže e, koliko često sam osjećao E, bogostavljenost, osjećaj bogostavljenosti, satanskog mraka. Dakle, to je, prosto Bog popušta ta iskušenja. I sad, ako mi danas nemamo možda tih iskušenja kao što su imali prvi hrišćani, kada su ih gonili carevi da ih ubiju, da ih baci iz i tako dalje, ali imamo druge nevolje kao što ste rekli. Dakle, jer to posto treba da postoji. Ako čovjek izbjegava te nevolje, izbjegava krst, onda se odriče Hrista. Dakle, kao sveti je Veliki čini mi se da kaže da će hrišćani posljednjih vremena neće imati podvig kao što su oni imali, ali će imati nevolje koji će da zamijene taj podvig na neki način. Kada, kada se pođe u pustinju ili kada se na Pa ne, mislim izbjeganje kao tražen, kao roptanje, zašto mi se to dešava, hoću lagodno da živim što me ovo snašlo, ja neću to oći nešto drugo, tako da. da. ima, i ovo što se kazali, slažem se, da. Naravno, kaže, ima uz te unutrašnje borbe, ima i ova spoljašnja, koja je prisutna. Da, da, da, da. Svako minus. Da. U vidu iskušenja i bogatnijih nekih, ovako da kaže, vidljivi ono neko hoće da vidi. Da. do borba, naravno. perfidni. Da. Upereni protiv naše crkve. наша ну, вера, наша ну, Но... Ну, Господа. Давай. что еще? Что без царей? pitao ili nas kao sveštenike šta govore ljudi. Ko sam ja? Pita mene, a pita ili oca je li oci moji, šta govori narod za mene? Ko имена Jalvīsvarīsimu Rieviku Apītāmu Unigovai. Avir Шакаш. Добрый постель. Мне кажется, Мишна Ako je Nikolaj, nego ti ne smiješ od Ivane, ako ne, ako ne ispovjediš. Ti si Hristos, sin Boga živog. To je vjera apostolska, to je vjera prava, to je vjera pravostva tako i mi, evo i večeras, ovo naše složenje da zapečatimo pravom djelom koja treba da ima tu, kažemo, apostolsku formulaciju. Jer ovog otaca naših, ovog apostola, i danas pita i očekuje i od ove generacije ne sličan, da ne kažemo suprotan odgovor, još manje čutanje, nego odgovor poput apostolskog. Sjećate se kad je Petar odgovorio, ti si Hristos, sin Boga živoga, nasuprot svim onim varijantama, jedni govore da si Ilija, drugi Jeremija, treći da si neki od proroka, Danas, znate i sami, mnogi mnogo govore i mnogim lažima ustaju na istine naše vjere, a onda gospod pita, a vi šta velite? Ko sam ja? I onda je Petar kao prvo vrhovni istupio i rekao, ti si Hristos, Sin Boga živog. Na što je Gospod odgovorio da je to pravo ispovjedanje da će na takvoj vjeri sazidati crkvu koju ni vrata Adova neće nadvladati. Takva vjera, nema dilemu, takva vjera se ognjem samo žeže, ne jednim, nego mnogim žeženjima. I ko tako vjeruje, ko tako Hriste ispovijeda, pred njim se more ovoga svijeta razdvaja. od takvog čovjeka se demoni plaše. Kad vidite mnogo muva na kotu, znate, nije do muva, no vatre nema. Kad vidite, kad na čovjeka kao na, ajte, mislim, moramo ta izraz da iskoristimo jer je najbliži, kao na, na lešinu, znate, kad muve, na vale, i lešinari, znate, znate. nisu iskušenja, znate, nego smrt, prožetu sumnjom, i tu ne možemo govoriti o borbi, o iskušenjima, o napastima, nego o smrti, o mrcini koju je prethodila nevjera, koja se rađa iz gordosti, koje se Bog ne otkriva, no i se protivi. Tako da i danas ko vjeruje kako su apostoli vjerovali i propovijedali, Takav čovjek je stabilan, jak, moćan i njemu vrata adova ne mogu da ugroze život, ne mogu da presjeku putanju, dakle kretanje ka caru i carstvu. A eto da da Bog, da i mi tako vjerujemo i večeras, ovo večer, da zapečatimo tim apostolskim ispovjedanjem vjere, svetootačkim ispovjedanjem vjere, da je Hristos Sin Boga živoga i ako na toj vjeri budemo nazidani, ne treba se ada plašiti i adskih duhova svaki dan tom vjerom pečatiti dok ne svane i onaj poslednji u nizu dana i dok ne grane onaj koji zaći neće da nas Gospod takve i prepozna i uvede u carstvo vjernih i privede ocu svome. Dakle, još jednom, šta velite za mene u ime Hristovu, Pitam. Ko sam ja? Ti si Hristos, sin Boga živoge, da ne kratimo, no onako kako je apostol, tako i mi. Oče Slobodana, još jednom hvala na pažnju, podršci na žrtvi. Dostojno je u istinu, tražiti tja, Bogorodicu, Hristova ženu i uvijek i Matego naszego, wcześniejszą tego wysłanniejszą, bezstanie i aserapi, bez istnienia Boga, słowa roszują, służują, Bogorodicu Tjana. Svetome Duhu i sada i uvek i veku i veku. vami. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Nasna presvete Bogorodice svi sveti, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Još jednom da vas obavijestimo, oni koji jutro vas nisu bili na svetoj liturgiji u ovom hramu, da ćemo, ako Bog da, u petak u sedam časova ispred hrama Svete Petke, odako je obično krećemo, i ove godine krenuti ka Podgorici, ka hramu svetoga velikomučenika Georgija na Momišićkom brdu, gdje su e, pohranjene mošti svetih momišićkih mučenika, učenika i dva njihova sveta učitelja, dva sveta sveštenika crkve Hristove. Oni se, evo već koliko, pet, šest godina unazad, i zvanično kao kanonizovani proslavljaju u crkvi i našoj pomjesnoj i vaseljenskoj, pa je potpuno prirodno i poželjno da se tog dana tamo saberemo, da primimo njihov blagoslov. Liturgija će početi u devet, služit će je naš arhipastir, mitropolit crnogorski, Amfilohije, pa vas eto pozivamo u ime starješine hrama, potojereja Nikole i u ime svetih mučenika, da dođete, ukoliko želite, ako organizovano, u sedam sati, dakle, bit će autobus na onom proširenju ispred hrama Svete Petke, ukoliko želite i možete drugačije, svejedno je, bitno je da se tamo nađemo i da budemo na toj liturgiji i da primimo blagoslov svetih momišićkih mučenika. Очень-очень жалко.